Я наравне с другими храню тебе души, От ревности сухими ума не ворожи, Не вкаляет словом и передом И под тебя не слова не ничего. Я больше не ревну, я тебя хочу, И сам себя ревну, как сердце полочу. Я не назову я, не радость, О, заметь, я скажу тебе, не радость, а мучение. Я захожу к тебе, словно в безумение, меня к тебе влечет, и скучно ты в течении, и что ты мне дорог. Верни ко мне скорее, мне страшно быть тебя, я никогда сильнее 报告你呀，我走，你走，我求你呀，你离我远一点，你走，你离我远一点，呀。